kera agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi ndabaramukije mwese muduteze amatwi sangwa ikaze muri kino kiganiro ndetse no kumenya mbega ni bande bagenewe kwivuga amazina kino kiganiro mwagiteguriwe na jewe kaze neza Marie Claire umutumire ni Mama Manirakiza amenyerewe cyane mu bijyanye n'imico hamwe n'akaranga by'u Burundi twese twongere tubahe ikaze mu bisanzwe si uwo ari we wese yivuga amazina navuze kera mugabo uno munsi abantu bose barivuga amazina hari eh, hariho amahiganwa ahora akunda kuba nabyo byaranshikiye ndagenda guhiganwa twivuga amazina yari amazina ajyanye no kurwanya igiturire n'amazina ajyanye no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida igitangaje mu bantu twari ko turahiganwa harimo umwigeme umunarugo cyangwa umwigeme ntibamwemerera kwambara gutya ni ukuvuga yategerezwa kwambara kujya abantu b'abagabo bambara agaca yambara urugori mu mutwe amaze kwambara urugori mu mutwe yategerezwa kwivuga amazina afise icumu nta muntu arwo yari arekuriwe kuza kugumya icumu ibintu bijyanye n'icumu ry'umuryango kumbure tuzoza turabishika ku bukebuke ni ukuvuga yuko n'icumu ry'umuryango abantu bazi insiguro yaryo umuntu arugo yitabye imana ntiyashobora gusiga icumu ry'umuryango icumu ry'umuryango ryasigwa na se senaka canke umutama bari mu rugo ni ukuvuga inyambaro yaratuma batemerera yuko abana rugo bivuga amazina hanyuma kuko icumu bakoresha cyari ikigwanisho nagomba ngire ko mbere sigura kubera iki kwivuga amazina usanga umuntu afise icumu cyangwa afise inkoni mu bisanzwe uri kurivuga amazina abahinga bavuga yuko ibyiyumviro kujya kuntu biva mu mutwe utegerezwa kuba ufise ikintu kigufasha nk'iciyumviro hajya kigiye hategerezwa kuba ikintu kigufasha mutico nacyo ni ikiye hariho abantu muhora mubiba ubona bariko barashikiriza ivyiyumviro uzubona baryamye ku ntebe canke bakaryama ku meza hariho n'abandi uzubona umubajije ikintu atangura gutosora utuntu mu nzara uwundi nawe ugasanga atanguye kwimbisha ino ubundi nawe ukazubona runamye ni ukuvuga rijya cumu hajya uri kurivuga amazina urishinze hasi hajya wumvirije ingufu ziba ziri mu kuboko ziba ziri no mu nka rijya cumu usanga ari ingufu nyinshi cyane bijya bintu biratuma uriko arivuga amazina usanga mu mutwe ibyiyumviro biza mu rutonde bikaza bitonze kandi akishigikira kwivuga amazina bisaba yuko uraba buri kurabwira kandi ukabane ukaneshesha igitsure ukavuga uti ayo maso yanyu ntegerezwa kuyakwiza mu jisho iwanje hanyuma rero ijisho rimwe rimwe rigakwiza muri iryo jisho nyine aya maso abiri y'iwanje mugabo utegerezwa kuja hejuru yabo ntiwugira ubaho ubutumwa ntiwugira wibyibwe ni ukuvuga yuko bategerezwa kugira gutya bategerezwa kukumviriza ni ukuvuga yuko ibintu bijyanye rero n'amazina uwumva ijambo rimudogombye agashaka yuko ibintu byose bimudindimiranye mwo bimuvamwo yaca yivuga amazina kera rero umuntu yivuga amazina yayo yivuga amazina hajya uguhagwa rubashitse baraterura impange bakanywa ugasanga abantu baratekereje buke buke uko bayimanura bagashwashwanuka ya mpange bayimara ukazibona abantu batanguye kurabana mu maso wari afise ibanga atangura kuri mena wari afise ibintu binyegeje atangura kubinyegurura kubera ugwagwa ni nkura mu mpange canke mu mubindi canke mu mukato nanje ndagukure mu bantu ukaza wumva rero hari abantu batanguye kuvuga nayo umwami atabatuye bimaze kugenda uko woza ubona hari umuntu avuye hasi ngo mbisi ngo ntizi iyo nkoni kera bitwaza ibimyito abandi bakitwaza amacumu abandi bakitwaza inkoni benshi bazita intahe ngo ntiza ngo ntiza ako kantu kaza ubona umuntu aravuye hasi ngo agasa karekare gasunika abasanzwe bazi uwo mugani baraheraheza mugabo jemvuze nti gasunika ijambo hanyuma rero ni ukuvuga yuko warashimagaje karivuga amazina kavuga kavuga nabo bagatekereza hanyuma rero ibi bintu bijyanye no kwivuga amazina ni ukuvuga uwo muntu yapfa hasi abana rugo bicaye hehe bicaye ku ruhande rwabo hirya urumva no mu bintu bijyanye no kunywa inzoga abana rugo ntibicara hamwe n'abashinga ntahica abagabo babo abana rugo baba bari hirya hanyuma abagabo nabo bari hino cyangwa ugasanga abagabo bari mu murere ugasanga abana rugo nabo bari inyuma hanyuma rero batangura kwivuga amazina bagashobora kuza kurorera hanyuma rero bivanye n'amazina umuntu ariko arivuga abantu yari karabwira nabo bagenda barahindagura ingene kumbure bishyura iyo ariko arivuga amazina amazina ajyanye n'ubutwari amazina ajyanye no gushemagiza umuntu yabaterekeye urwo rwagwa yaravuga akavuga akavuga akavuga bagaca bagaca bakoma amashyi akavuga akavuga akavuga bagaca bakoma amashyi iyo ari ikintu kijyanye no guhanura bose barunamika umutwe ukazawumva bose b'imyotsi ngo aho rero yaba bashikiye aho bashaka iyo ari ikintu anegura naho bari imyotsi ngo mugabo iyo ari umubabaro ariko aragaragaza iyo ari agahinda iyo ari ibintu bijyanye n'intimba yaravuga ahegeje kuvuga akazavuga ngo yoo agasubira akavuga akavuga yaheza ngo yo ni ukuvuga amazina yagenda arayavuga mu bice bice mu bice bice umunarugo rero ntiyaba ari hafi umwigeme ntiyaba ari hafi amazina yavugwa n'umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umusore umugabo bazindutse kandi bazi neza kuvuga gusa ntiyapfa gushwakanisha yaba afise ihangiro yaba afise intumbero ashaka gushikana ni ukuvuga ntiyavuga kugira avuge yavuga afise ubutumwa agomba gutanga nk'akarorero harashobora kuba hari ko haraba nk'umunsi mukuru hanyuma uwo munsi mukuru ugasanga abantu banezerewe cyane yarashobora kuza akivuga amazina ariko arigina uwo munsi mukuru kugira abantu banezerwe gusumba hanyuma hariho n'abandi bivuga amazina bagomba kuryoshya ibirori hariho abandi bivuga amazina bagomba kwerekana ko bashoboye umuntu akivuga ingena ari intwari akivuga akiyemera ati jewe shoboye iki ati jewe naragize iki ati jewe iki n'iki nk'akarorero hariho amazina borinda gukura igikingi cy'irembo muri ko muranyigereranya ni ukuvuga yuko ariko ariyemera akavuga ati narateye umugabo ibyatsi birata imitemere abakecuru batimitamana bakura imiringa ku maboko batera imibindi mu gitabo bambaza ryangombe ry'uburundi ko batosubira guhura niyo nkakisha muheto bisigura iki narimwigiriye mfashe urugendo ngiye ahantu nzabona abantu bagiye kurwana no kuvuga ndi intwari mu kurwana urumva y'abagamije kwivuga kwiyemera inyuma imbere y'abantu kuvuga yuko jewe umutumba nta muntu iyo mpanga ngo bite jewe nakoze jewe nakoze ibi abagomba kubibutsa ko ari umuntu akomeye cyane ikindi naco yarashobora kwivuga amazina umuntu agomba gusaba kuyisabira nk'akarorero harashobora kuba hariho urubanza agasanga haje umutware waza ubona yadutse akavuga amazina umurambisi avuga amazina ngo dushimire umutwara akavuga hajya umutware yaryohewe urazibuka uzongabire akakaryamikamo hanyuma ikindi nacyo umuntu yarashobora kuba yarakwemereye ko azokugabira ugaca wivuga amazina ukamwibutsa ukagacishamo muribuka kera hariho inkuru bakunda gutera umusitanteri yagiye ahantu ati n'ikimenyamenya nzoyarungikana shefu do cyangwa umukuru w'umutumba cyangwa mugabo basubiye kubyina aho kubyina ururirimbo ruhayagiza imigambi y'igihugu bavuze watwemereye amabati ariko ntayo waduhaye safodozore niwe yayariye urumva amadosiye atangura gukora ni ukuvuga yuko umuntu yivuga amazina afise ikintu agamije agire ibintu byo gukebura agira ibintu byo guhindura ibintu ugashobora guhindura ibintu mu kwicuza kuko hariho ubuhinga bakoresha mu kwivuga amazina ugasanga bakoresha imvugo ifobetse mugabo imvugo beneyo baca bashoka bayitahura n'ingoga barashobora no kuvuga amazina kivuga amazina uri kuraganya uri kuravuga yo wagowe ibyo byose rero byari ibintu bijyanye no kugira gute no kwivuga amazina mugabo ufise icyo ugamije ufise ubutumwa ushaka gushikiriza I'm to Agashizikage. ni hano turangirije ku ikiganiro agashyitsi cy'uno munsi irindi sango ni mu gice cya gatatu cya kino kiganiro kizokurikira